บุ๊กทูสองดุยดุยสมาชิกครอบครัวฟามิเลียฟามิเลียปูตาบุนิคุลบุนิคุลยา ยายบุนิกาบุนิกาเขาและเธอ เยลชียาเยลชียาพ่อตาตลตาตลแม่มามามามาเขาและเธอ El și ea. El și ea. ลูกชาย Fiul. Fiul. ลูกสาว Fica. Fica. เขาและเธอ El și ea. El și ea. ่ชาย น้องชายฟราเตเลฟราเตเลพี่สาว น้องสาวโซราโซราเขาและเธอ เยลชียาเยลชียาลุง อานา คุลอุนคุลป้า อานามาตุชามาตุชาเขาและเธอเยลชียาเยลชียาเราเป็นครอบครัวเดียวกัน Noi suntem o familie. Noi suntem o familie. Familia nu este mică. Familia nu este mică. ครอบครัวใหญ่ Familia este numeroasă. Familia este numeroasă.